السيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة ضامن كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة Rekao je Ata, ušli smo ja, Abdullah i Ibn Umeir kod Aiši radijallahu anha, pa joj je Abdullah rekao, Majko pravovjerni, Hoćeš li nam ispričati nešto zadivljujuće iz života Muhammeda, sallallahu alihi wasallam? Aisha, radijallahu anha, je zaplakala i rekla Jedne večer je ustao iz postelji i rekao mi Aisha, dozvoli mi da napustim postelju i da se posvijetim i badetu svome gospodaru. Rekla sam mu, tako mi Allaha, ja neizmjerno volim tvoju bliskost, ali me isto tako veseli ono što tebe veseli. I ustao je, abdestio se i počeo klanjati noćni namaz. Nije prestajao plakati dok mu suze nisu natopile krilo, a zatim i zemlju gdje je stajao. Nakon toga došao je Bilal, radijallahu anhu, da uči ezan za sabah namaz. Kad je vidio uplakanog poslanika, sallallahu alihi wasallam, rekao je, Allahu poslaniće, plaćeš, a oprošteni su ti i prvi i posljednji grijesi. Muhammed, sallallahu alihi wasallam, mu na to odgovori, a zar da ne budem zahvalni Allahov rob? Noća su mi objavljeni ajeti, teško onom koji ih bude učio, a ne bude razmišljao o njima. To su ajeti iz sure Ali Imran. U stvaranju nebesa i zemlji, i u izmjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdareni, za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allah spominju i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju. Ušao je jedan beduin kod halife Sulejmana ibn Abdul Melika, i rekao mu O vođo pravovjerni, reći ću ti nekoliko riječi, pa ih saslušaj, makar ti se i ne svidjele, jer se iza njih krije ono što sigurno voliš ako ih prihvatiš. Ti si okružen ljudima koji su kupili tvoj dunjaluk za svoju vjeru, tvoje zadovoljstvo za srđbu Allahovu boje se tebe u ime Allaha, a ne boje se Allaha zbog tebe. Srušili su ahiret, a izgradili dunjaluk. Ne povjeravaj im ono što je tebi Allah povjerio, jer oni će emanet izdati i ummet osramotiti, a ti ćeš biti odgovoran za ono što oni uradi a oni neće biti odgovorni za ono što ti uradiš. Zato ne unapređuj njihov dunjaluk upropaštavajući svoj ahiret, jer najnerazumniji je onaj čovjek koji proda svoj ahiret za tuđi dunjaluk. Na tomu halifa Sulejman reče Ti si mnogo pustio svoj jezik i on je oštriji i od tvoje sablje. Beduin mu odgovori Jeste vođo pravovjerni ali u tvoju korist a ne protiv tebe Onda ga halifa upita Imaš li kakvih potreba a on odgovori Ništa posebno vođo pravovjerni Zatim je ustao i izašao Zadivljen onim što je čuo Halifa Suleiman ibn Abdul Malik reče Tako mi Allaha, nisam vidio čovjeka plemenitijeg porijekla, većijega srca, britkijega jezika, iskrenije namjeri i čišće duši. To je ponos i razboritost. غيرك صانعا صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنع Rekao je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Neće se Allahov rob poniziti u ime Allaha, a da mu Allah neće povećati ugled. A Omar radijallahu anhu je govorio Nema jednog čovjeka, a da u njegovom vratu nije mudrost za koju je zadužen jedan od meleka. Allah subhanahu wa ta'ala kaže tom meleku Ako moj rob bude ponizan, uzvisi ga. A ako se uzvisi, uzoholi, ponizi ga. Suleiman a.s. je odlazio među najsiromašnije Izraelčane i sjedio s njima. Govorio je, siroma sjedi među siromasima. Ušao je halifa Suleiman ibn Abdul Melik u mesdžid Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam u Medini a zatim je po svome slugi poslao 500 zlatnika poznatom Alimu Safvanu, koji je bio na drugoj strani mesđida. Sluga je prišao Safvanu i rekao mu, uzmi ove zlatnike, ovo ti je poklon od halifi. Na to mu je Safvan rekao, ta kesa sa zlatnicima nije moja, ti se sigurno pogriješio, nego idi do halife i ponovo ga upitaj, kome je namijenio ovaj imetak. Sluga je pristao, ali je tražio od Safvana da pridrži kesu dok se on ne vrati. Safvan je odbio rekavši, ako je pridržim, već sam je uzao. Kada je sluga otišao do halife, Safvan je uzao svoju obuću i izašao iz mečida i nije se vraćao dok halifa nije otišao. Rečeno je, Primjer onoga ko pohlijepno traži dunjaluk je kao primjer čovjeka koji pije morsku vodu. Što je više pije, sve je više žedan. Prenosi se da je Ibrahim ibn Edhem sreo jednog židova koji je vodio sa sobom psa. Kada je židov ugledao Ibrahima, želio ga je uvrijediti i poniziti, pa mu je rekao Ibrahime, ti si pametan i mudar čovjek. Reci mi, je li čišći rijep mog psa ili tvoja brada? Ibrahim ibn Edhem mu na to mirno odgovori. Ako ova moja brada bude u žahennem, znaj da je rijep tvog psa čišći od nje. A ako bude u džennetu, onda znaj da je čišća od repa tvog psa. Zadivljen Ibrahimovom bogobojaznošću, iskrenošću, staležnošću i mudrošću, zbog kojih nije uspio da ga isprovocira. Židov je iz sveg srca izgovorio šehadet i primio islam. كالسيل كالريح كالموج غدار قادم كالخيل كالليل كالرعد شرار ضامن كالسيل كالريح